Antras skirsnis. Durklas, 1821 metai. Nuorodos pabaiga. Mūsų širdis tokia jautri, o žmogaus gyvybė yra tokia paslaptis, jog net politinės žmogžudystės, net išvaduojamosios žmogžudystės atvejais, jei tokių pasitaiko, gailesys dėl žmogaus užmušimo pranoksta džiaugsmą dėl žmonijai padarytos paslaugos. Ir po valandėlės Tokių esama minties vingių pašnekisyje, nuo Žano Pruvero eilėraščių kombeferas nukrypo kitur ir ėmė lyginti Georgikų vertėjus, Ro su Kurnanu, Kurnaną su Deliliu, pažymėdamas atskirus fragmentus išverstus Malfilatro, o ypač nuostabius posmus apie Cezario mirtį. Paminėjus Cezarį, pokalbis vėl grįžo prie Bruto. Cezario nužudimas yra teisingas, kalbėjo Kombeferas. Ciceronas buvo rustus Cezariui ir turėjo tam pagrindo. Toks rustumas ne dietriba, nuoroda, dietriba kandi kritika, pamfletas, nuorodas pabaiga. Kai Zoilas įžeidinėjo Homerą, Nevijus Vergilijų, Vize Molierą, Popas Šekspyrą, Freronas Volterą, Čia veikia senas pavydo ir neapykantos dėsnis. Genijai visuomet kuo neveikiami, didus vyrai visuomet daugiau ar mažiau pjudomi. Nuoroda. Zoilas, ketvirtas, trečiasis amžius prieš mūsų erą, graiko oratorius, filosofas ir literatūros kritikas pramintas Homero rykštė, užpiktas smulkmeniškai Iliados ir Odisėjos poemų kritika. Jo vardas tapo bendrinis. Vize, prancūzų žurnalistas, Moliero amžininkas – ir vienas iš inretingiausių jo priešų. Popas 1688-1744 žymiausias anglų klasicizmo poetas. 1721 metais jis ėmė leisti Šekspyro raštus, kurių pratarmėje išdėstė apskritai neįgiamą savo pažiūrą į didįjį dramaturgą. Freronas reakcinis prancūzų žurnalistas, nesutaikinamas Voltero priešas. Volteras jį išjokė škotės pjesėje. Nuorodos pabaiga. Tačiau Zoilas viena, o Ciceronas kita. Ciceronas baudžia mintimi lygiai, kai Brutas baudžia kalavijų. Aš asmeniškai smerkiu pastarą į teisingumo būdą, kalaviją. Tačiau senovėje jis buvo leidžiamas. Cezaris peržengęs Rubikoną savo vardu dalyjas aukštus tarnybinius rangus, kurio suteikti galėjo tik tauta – ir nesistojęs jėjų senatų elgėsi anot Eutropo kaip karalius ir beveik kaip tironas. Jis buvo didis vyras, jo blogiau, ar tikriau sakant, jo geriau, tai dar didesnė pamoka. 23 jo žaizdos mane daug mažiau jaudina, negu spjūvis Jėzaus Kristaus veidą. Cezarį nudūrė senatoriai, Kristų mušė per veidą vergai. Iš įžeidimo laipsnio pažįsti Dievą. Bosvė su karabinu rankoje stovėdamas aukščiau už visų šaukė. O kidateneume, o mirinė, o probalintė, o puikusis entidė. A, kas man suteiks laimę deklamuoti Homero posmus, kaip juos deklamuodavo graikas, iš Laurijaus ar Edapteono. Trečias skyrius. Kuo šviesiau, tuo niuriau. Anžuarasas išėjo į žvalgybą, įsislinko Mondeturo gatvele, gludindamas palei namų sienas. Sukilėliai, turime pasakyti, buvo pilni vilčių. Sėkmingai atmušę naktinę ataką, jie iš anksto beveik niekinamai žiūrėjo į naują ataką švintant. Visi jos laukė šaipydamėsi. Sukilėliai tiek pat nebejojo savo pasisekimu, kaip nebejojo savo kovos teisingumu. Bet to jiemsgi turi ateiti pagalba, jie tvirta ją kliovėsi. Lengvai tikėjo savo pergalę, o tai vienas iš prancūzų kovotojo pranašumų, auštančią dieną jie skirsti į tris aiškias fazes – Šešiomis ryto pulkas, atitinkamai paruoštas, pereis į jų pusę. 12 valandą viso Paryžiaus sukilimas, saulėje leidžiantis revoliucija. Jie tebe girdėjo Senmery aliarmo varpų gausmą, kuris ne vienai minutėje nebuvo nutilęs nuo vakar dienos. Tatai rodė, jog antroji barikada, didžioji Žano barikada, tebesilaiko. Visos šios viltys buvo perdavinėjimos iš vieno burelio kitam, linksmų ir baugių šnapždėsių panašių į karingą bičių avilio užimą. Pasirodė Anželrasas. Jis sugrįžo tarytum realis apliekęs niūrę apylinkis tamsą. Valandėliais klausėsi šių džiaugsmingų kalbų, susinėręs ant krūtinės rankas, pirštais parėmęs makrą. Po to skaistus ir raudonas skaidrėjančioje ryto šviesoje tarė. Visa Paryžiaus kariuomenė paruošta kovai – Trečdalis tos kariuomenės apgulės mūsų barikadą. Be to, nacionalinė gvardija. Aš pastebėjau penktojo linijinio pulko kiverius ir šeštojo legiono ženklelius. Už valandos jie mus atakuos, o dėl liaudės tai vakar ji maištavo, bet šį rytą nepajudės iš vietos. Mums nėra ko laukti, nėra ko tikėtis. Ne vienas priemestis, ne vienas pulkas mums nepadės. Mes visų apleisti. Nuo šių žodžių nuščiuvo balsų užimas bureliuose, jų poveikis buvo toks pat, kokį padaro pirmieji artėjančių saudros lietaus lašai bičių spiečiui. Visi neteko žado. Akimirkas stojo žodžiais neišreiškiama tyla, kurioje rodos buvo girdėti mirties plevenimas. Ši akimirka buvo trumpa. Iš tolimo burelio, stovinčio pačiame tamsiausiame kampe, kažkieno balsas sušuko Anžo rasui. Gerai, paaukštinkime barikadą dar 20 pėdų ir pasilikime joje visi. Piliečiai, mūsų lavonai, tebūnie protestas. Parodykime, kad respublikonai neapleidžia liaudės nie tada, kai liaudis apleidžia respublikonus. Šie žodžiai sklaidė asmeninės baimės ir nerimo rūką apgulusi gynėjų sąmonę. Visi jo sutiko entuziastiškais šauksmais. Niekuomet niekas nesužinojo, kaip vadinosi žmogus, kuris ištarė šito žodžius. Tai buvo koks niekam nežinomas darbininkas, nepažįstamas, užmirštas, nežymus didvyris, didis anonimas, kuris visuomet pasirodo istorinių krizių metu, kada gimsta nauja socialinė santvarka, reikiamą akimirką valdingų balsų ištaria lemiamą žodį ir vėl išnyksta patamsiuose, vieną momentą žaibo spindesyje įkūnijas liaudį ir dievą. Toks nepalaužiamas pasiryžimas taip atitiko 1832 metų birželio 6 dienos dvasę, jog beveik tuo pat metu Senmery barikadoje nuskambėjo šūkis, kuris pateko istorijon ir buvo minimas teismo byloje. Ar ateis kas nors mums į pagalbą, ar neteis, nesvarbu. Mes čia žūsime visi aliai vieno. Iš to matyti, jog abidvi barikados, nors erdvės ir atskirtos, dvasia buvo susijungusios. Ketvirtas skyrius – penkiais mažiau, vienu daugiau. Po to, kai nepažįstamasis paskelbė lavonų protestą, šią formulę išreikšdamas bendrą nuotaiką, iš visų lūpų įsivežė keistai džiaugsmingas ir rūstų šūksmas, savo prasme kraupus, tačiau skambas kaip triumfas. Te gyvuoja mirtis, pasiliksime čia visi. Kodėl visi? paklausė Anželrasas. Visi, visi. Anželrasas tarė, pozicija gera, barikada puiki, visiškai pakanka 30 vyrų, kamgi aukoti 40. Jie atsakė, ne vienas nepanorės iš čia išeiti. Piliečiai, sušuko Anžel Rasas ir jo balse įdėjo beveik ir žlus virpesys. Respublika neturi tiek žmonių, kad galėtų bereikalo juos eikvoti. Tokia tuščia garbė velt kleidysti. Jei kam pareiga liepia iš čia išeiti, tas privalo ją atlikti lygiai taip, kaip kiekvieną kitą pareigą. Andžol Rasas principų žmogus savo bendraminčių tarpe turėjo tą neribotą valdžią, kurią teikia neklaidingumas ir nepalaužiamumas. Tačiau, kad ir kokia nepriešta buvo jo gale, pasigirdo murmėjimas. Vadas lygi pat panagių Anželrasas išgirdęs murmėjimą jo labiau įsispyrė, jis valdingai pareiškė. Tegu pasisako tie, kurie bijo, kad mūsų neliktų tik 30. Murmėjimas dar padidėjo. Be to, pasigirdo balsas iš vieno burelio. Lengva pasakyti, išeikite, barikada juk apsupta, tik ne iš galių pusės, atsakė Anželrasas. Mondeturo gatvelė laisva, o pamokslininkų gatvę galima pasiekti nekaltų vaikelių rinką. O tenai be matant ir būsi sučiuptas, tarė kitas balsas iš tos pačios grupės. Kaip sykis užėjusiam pėstininkų arba nacionalinių gvardiečių užtvaros. Jie būtinai pastebėjo žmogų su palaidinė ir kepurė. Ei, iš kur tu, ar tik ne iš barikados, ir pažiūrės tau į rankas, aha, tu atsiduodi paraku, sušaudyti. Nieko neatsakydamas Anžalrasas uždėjo kombeferui ant peties ranką ir abu nuėjo į apatinę patalpą. Po valandėlės jie sugrįžo. Anžalrasas laikė ištiestose rankose keturis mundurus, kuriuos pirma buvo liepęs palikti. Kombeferas ir iš paskos neždamas amuniciją ir kiverius. Su šia uniforma, tarė Anželrasas, lengvai galima įsimaišyti į eilės ir ištrūkti. Šiaip ar taip keturiems užteks. Ir jis numetė mundurus ant žemės. Tad tai nepadarė jokio įspūdžio klausytojams, kurie paliko stoiškai ramus. Tuomet prabilo kombeferas. Klausykite, tarys. Reikiagi turėti šiek tiek pagailos. Ar žinote, koks čia klausimas? Klausimas liečia moteris. Sakykite, ar namie jūs turite žmonas? Taip ar ne? Turite vaikų? Taip ar ne? ar yra namie motinų, kurios apsuptos būrio mažiulių supuoja kūdikį lopšyje. Te pakelia ranka tas, kuris niekados nėra matęs žindyvės krūties. Ak, jūs norite čia žūti. Aš pats, kuris su jumis kalbu, taip pat to trokštų, bet nenoriu jausti aplink save rankas gražančių moterų šešėlius. Mirkite, jeigu jums patinka, bet kitų nežudykite. Savižudybė, kuri čia to jau įvyks – yra didi, bet juk savižudybė labai aprieštas veiksmas, neturys išeiti už tam tikrų ribų. Kai ji palies jūsų artimą, jinai bus jau nebe savižudybė, o kitų žudimas. Pagalvokite apie šviesia plaukės galvytės, pagalvokite apie žilas galvas. Klausykite, Anželrasas man ką tik pasakė, jo gulbių gatvės kampe matęs penktame aukšta žvake apšviestą langutį, o jos stikle virpanti senos moteriškė šešėlį. Jinai turbūt visą naktį nesudėjo akių ir laukė. Gal ta jūsų, kurio motina? Jei taip, tai tegu tas iš čia išeina, tegu kuo greičiausiai grįžta pas motiną ir jai pasako, mamytė, štai ir aš. Jis gali būti ramus ir be jo čia viskas bus padaryta. Žmogus, kuris savo darbo išlaiko artimuosius, neturi teisės save aukoti. Tai reikštų pamesti šeimą ir ją palikti likimo valiai. O tie, kurie turite dukterų, kurie turite seserų, ar apie jas pagalvojote – Jūs einate mirti, jūs būsite nukauti. Puiku. Na, o rytoj? Juk šiurpukai mergaitė neturi duonos kasnio. Vyras elgetauja, moteris parsiduoda. Ak, pagalvokite apie tą žavingas meilės ir švelnias būtybės, kurios įplaukus prisisegioja gėlių, kurios dainuoja čiaušką, kurios pripildo jūsų namus nekaltybės ir gyvo aromato, kurios savo nesutepta mergiška skaistybė žemėje įrodo angelų buvimą danguje. Pagalvokite apie Žaną, apie Lizę, apie Mimi, apie žaves taurės būtybės, kurios yra jūsų šeimos palaima ir pasididžiavimas. Juk jos, ak dieve, jos badaus, ką aš jums galiu daugiau pasakyti. Yra priekyvietė, kur prekiaujama žmogaus kūnų ir jeigu jos tenai nueis, tai jūsų šešėliai sklandydami aplinkui nesulaikys jų savo bekūnėmis rankomis. Pagalvokite apie gatvę, apie praeivių pilnus trotuarus, pagalvokite apie krautuves, palie kurias šiandien ir ten purves lankioje pusiau apsinoginusios moterys. Tos moterys taip pat kažkada buvo tyros. Pagalvokite apie savo seseris, kurie jų turite skurdas, prostitucija, policija – Sen Lazaro ligoninė, štai kur pateks šito švelnios gražuolės, nuostabios leunos būtybės, drovus grakštus ir dailus padarėliai skaistesnių užalyvas gegužės mėnesį nuoroda. Sen Lazaras – moterų kalėjimas, pataisos namai ir ligoninė valkatoms, kriminaliniams nusikaltėlėms ir prostitutėms. Nuorodos pabaiga. Na, o jūs jau nukauti, jūsų jau nebėra pasaulyje. Puiku, nėra ko sakyti. Jūs norėjote išvaduoti liaudino karališkos valdžios, o savo dukteris atiduodate policijai. Pagalvokite, bičiuliai, būkite gailestingi, vargšės nelaimingos moteris – Kaip maža kas apie jas galvoja, visi dingoja, kad moteris neturi tokio įsimokslinimo kaip vyrai. Joms neduoda skaityti, joms kliudo galvoti, joms draudžia domėtis politiką, bet ar jūs galite joms uždrausti šį vakar nueiti į morgą ir atpažinti jūsų lavonus? Paklausykite, tie, kurie iš jūsų turi šeimas, tegu nesiožiuoja, tegu paspaudžia mums rankas ir pasitraukia, mes ir vieni čia įsiversime. Aš puikiai suprantu, kad reikia drąsos iš čia išeiti. Tai sunku, bet kuo sunkiau, to didesnis nuopelnas. Jūs sakote, aš turiu šautuvą, esu barikadoje, kas bus, tas bus, pasilieku. Kas bus, tai bus, lengva pasakyti. Bičiuliai ateis rytojaus diena. Jūs nepamatysite rytojaus dienos, bet jūsų šeimos ją pamatys. Ir kiek kentėjimų laukia jų. Įsivaizduokite gražų sveiką kūdikį, raudonais kaip ovoliais kruostais, jis plepa, čiauška – vapalioja, juokiasi, jis taip maloniai kvepia, kai jį bučiuoji. O ar žinote, kas jam atsitiks, kai jį paliksite? Aš esu matęs vieną tokį, visiškai mažyti, didumo štai šitokį. Jo tėvas buvo miręs, neturtingi žmonės jį priglaudė iš pasigailėjimo, bet jie patys savo neišteko duonos. Vaikelis visuomet būdavo alkanas, buvo žiema, jis neverkdavo. Jisai vis tupinėdavo apie krosnį, kurioje nekomet nesikūrendavo ugnis, bet jos kaminas buvo aplietas geltonų molių. Vaikutis savo mažais pirštukais atsikniepdavo truputį to molio ir jį valgydavo. Jis kvėpavo gargždžiai, jo veidelis buvo išblyškęs, kojytės silpnos, pilvukas išpampęs. Jis nieko nekalbėdavo ir klausimus neatsakinėdavo. Jis mirė, o mirtį jį nugabeno į nekerio ligoninę, kur aš jį ir mačiau. Į tą ligoninę aš kaip internistas buvau nusiųstas praktikos atlikti. Taigi, jei jūsų tarp yra tėvų, kuriems malonu sekmadieniais pasivaištinėti, paėmus į savo stiprią ranką mažytę vaikučio rankelę, tegu kiekvienas toks tėvas įsivaizduoja, kad tai jo vaikas. Aš puikiai atsimenu tą nelaimingą mažiulį, kaip dabar matau jo nuogą kūnelį ant anatominio stalo. Vaikučio šonkauliai barkšojo po odą it kapų kauburėlį pro kapinių žolę. Jos skrandyje rasta tik kažkokio dumblo, dantyse buvo pelenų. Taigi dirstelkime savo sąžinę, paklauskime širdies patarimo. Statistika rodo, kad benamių vaikų mirtingumas siekia 55 procentus. Kartoju, klausimas liečia žmonas, motinas, jaunas merginas. Klausimas liečia vaikelius. Kas kalba apie jūs pačius? Mes visi gerai žinome, kas jūs esate. Puikiai žinome, kad visi jūs narsuoliai šims per kūnų. Puikiai žinome, kad jūs visi su džiaugsmu ir pasididžiavimu širdyje atiduosite savo gyvybę už didį tikslą. Kad jūs jaučiatės pašaukti ir išrinkti su didžia nauda ir šlove numirti ir kad kiekvienam iš jūsų brangi jo dalis bendrame triumfe, geros kloties. Tačiau ne jūs vieni esate pasaulyje, yra kitų būtybių, apie kurias turite pagalvoti. Nebūkime egoistais. Visi niūriai nuleido galvas. Kokie keisti prieštaravimai atsiskleidžia žmogaus širdyje tokiomis iškilniomis akimirkomis. Kombeferas, kuris kalbėjo tuo žodžius, visai nebuvo našlaitis. Jisai prisiminė kitų motinas, o užmiršo savoje. Jis ėjo mirti, jis buvo egoistas. Marijų salkių ir karštlygiškų įtempimo iškankintas, vieną po kitos palaidojęs visą savo viltis, pergyvenęs baisiausiai iš visų katastrofų nusiminimą – iškamuotas audringų pergyvenimų jausdamas artėjant galą vis giliau ir giliau grimzdo į tą keistą stingulį, kuris visuomet apima žmogų prieš fatališką, laisvai sutinkamos mirties valandą. Fiziologas būtų galėjęs jame stebėti kas kart visai iškesnius simptomus, rodančius tą lygūstą mokslo ištirtą ir klasifikuotą pasinėrimą į patį save, kuris kančiai yra tas pat, kas pomėgiui aistra. Neviltis taip pat turi savo ekstazę. Marius kai tik ją ir pergyveno. Jam atrodė, kad tai, kas čia dedas, jo visai neliečia. Kaip jau esame sakę, jis viską stebėjo lyg iš tolo, jis regėjo visumą, tačiau smulkmenų nematė. Žmonės judėjo aplinkui, bet buvo nuo jo lyg ugninės uždangos atskirti. Balsus jis girdėjo tarytum iš bedugnės gelmių. Tačiau kombefero kalba sujaudino Marijų. Šioje scenoje buvo kažkas aštraus ir skaudaus, kas verte perverė jį ir pažadino į sustingimo. Jam te rūpėjo vieną numirti. Ir jis nenorėjo būti atitrauktas nuo tos minties, tačiau savo kraupiame somnambulizme jis pagalvojo, kad žūstančiam nėra uždrausta gelbėti kitus. Marijus prabilo. Anžel Rasas ir Kombeferas sako tiesą, kalbėjo jis. Nereikia tuščių aukų, aš juos palaikau – ir jau reikia skubėti. Kombefero žodžiai nenuginčiam. Jūsų tarp yra tokių, kurie turi šeimas, motinas, seseris, žmonas, vaikus. Tegul jie išeina iš eilių. Niekas nesujudėjo. Vedusiai ir išlaikantieji šeimas išeikite iš eilių, pakartojo Marijus. Jo autoritetas buvo didelis, barikadai tiesa vadovavo Anžolrasas, bet Marijus juk ją išgelbėjo. Aš įsakau, sušuko Anžolrasas, aš jūs prašau tarė Marijus. Tada narsuoliai Kombefero žodžių sukrėsti Anžoraso įsakymų išjudinti Marijos prašymo sujaudinti, pradėjo vienas kitą įdavinėti. Kas tiesa, tai tiesa, tarė vienas jaunuolis subrendusiam vyrui. Tu šeimos tėvas, pasitrauk iš čia. Jau veikiau tu, atsakė tasai, tu išlaikai dvi seseris. Ir prasidėjo negirdėta kova. Ne vienas nesutiko, kad kitas jį ištrauktų iš kapo skubėkime, paragino kurfeirakas, po ketvirčio valandos bus per vėlų. Piliečiai, kalbėjo toliau Anžolrasas. Pas mus čia respublika. Ir viskas sprendžiama balsavimu. Patys pasiskirkite, kurie turi iš čia išeiti. Visi tam pritarė. Po kelių minučių penki vyrai buvo vienbalsiai išrinkti ir išėjo iš eilių. Jų penketas sušuko Marijus. Mundurų buvo tik keturi. Kągi tarė penki paskirtieji, vienam teks pasilikti. Ir vėl kiekvienas tengiasi pasilikti, kiekvienas įrodinėjo, kad jo draugas turi išeiti. Iš naujo prasidėjo kilnumo rungtynės. Tu turi mylinčią žmoną, tavo sena motina. O tu neturi nei tėvo, nei motinos, tai kaip gyvens tavo trys broliukai, tu penkių vaikų tėvas, tu turi teisę gyventi, tau tik 17 metų, per anksti mirti. Didžiosiuose revoliucinėse barikaduose vyko didvyriškumo lenktynės. Neįmanomi dalykai čia darėsi visai paprasti. Šie žmonės vieni kitais nesistebėjo. Greičiau, greičiau, kartojo kurfirakas. Iš minios kažkas sušuko Marijui. Nurodykite jūs, kam pasilikti. Teisingai tarė visas penketas. Paskirkite, mes jūsų klausysime. Marijus netikėjo, kad jį dar galėtų kas nors sujaudinti, tačiau pagalvojus, kad jis turi išrinkti ir pasiūsti žmogų mirti – Visas kraujas jam suplūdo į širdį, jis būtų išblyškęs, jei dar būtų galėjęs daugiau išblyšti. Marijus prisertino prie penketo, jie šypsojosi jam, jų akis degė tą pačią šventą liepsną, kuri gilioje senovėje spindėjo termopilų gynėjų akise, ir kiekvienas jam šaukė, mane, mane, mane. Ir Marijus suglumė suskaitė juos, jų vis tiek penketas, paskui nukreipė akis į keturis mundurus. Šią akimirką ant keturių mundurų tarytum iš dangaus nukrito penktas. Penktasis vyras buvo išgelbėtas. Marijus pakėlė akis ir pažino poną Fošlevaną. Žanas Valžanas ką tik buvo atėjęs į barikadą. Ar įsiklausęs to kelio, ar instinkto vedamas, ar atsitiktinai, jis prasigavo į barikadą Mondetūro gatvele. Jis vilkėjo nacionalinės gvardijos uniformą, todėl praėjo laimingai. Mondetūro gatvelėje pastatytas sukilėlių sargybinis dėl vieno nacionalinio gvardiečio nekėlė aliarmo. Jisai praleido jį gatvelę tardamas savo, greičiausiai ta žmogus eina mums į pagalbą, blogiausio atvejus paklius į nelaisvę. Momentas buvo per daug rimtas, ir gybinis negalėjo leisti nukreipiamas nuo jam uždėtos pareigos ir pasitraukti į sėkimo punktų. Žano Valžano pasirodymas redute nepatraukė niekieno dėmesio, nes visų akis buvo padėtos į penketą išrinktų vyrų ir keturis mundurus, o Žanas Valžanas viską matė bei girdėjo ir tyliai nusivilkęs mundurą numetė jį ant krūvos kitų. Susijaudinimas buvo neapsakomas. Kas tai per žmogus, paklausė bosijai. Tai žmogus, kuris gelbi kitus, atsakė kombeferas. Marijus rimtai pridūrė. Aš jį pažįstu. Šio žodžio visiems užteko. Anželrasas kreipėsi į Žaną Valžaną. Sveikas atvykęs pilietį. Paskui pridūrė, jūs žinote, kad čia visiems teks mirti. Žanas Valžanas užuot atsakęs padėjo apsirengti jo mundurų sukilėliui, kurį jis išgelbėjo. Penktas skyrius. Koks horizontas – atsiveria nuo barikados viršaus. Visų barikados gynėjų dvasinė būsena šią fatališką valandą ir šioje beviltiškoje vietoje akivaizdžiausiai pasireiškė giliu Anžalaraso liūdėsiu. Anžalarasas pilnutinai įkūnijo revoliuciją, tačiau ir jame buvo tam tikros eurumo, kiek tai įmanoma, absoliutui. Jis per daug panešėjo į Senžiustą ir per mažai į Anaharsi Klotsą. Nuoroda. Anaharsis Klocas 1755-1794 metai, filosofas, publicistas, pirmosios prancūzų buržuazinis revoliucijos politinis veikėjas, utopinio, pasaulinės brolybės, pasaulinės ateistinės respublikos projekto autorius. Nuorodos pabaiga. Tačiau abecėlis bičiulių draugijoje jo protas galų gale tam tikrų mastų priėmė kombefero idėjas – Prieš kiek laiko po truputį atsipalaidavęs nuo siaurų dogmatiškumo rėmų ir pasidavęs horizontą plečiančio progreso įtakai, jis priejo minti, kad galutinis puikios evoliucijos rezultatas bus didžiosios Prancūzų Respublikos išaugimas į milžinišką viso pasaulio Respubliką. O dėl betarpiško veikimo būdo, tai jis manė, kad dabartinėmis aplinkybėmis prie smurtą reikia kovoti smurtų – Šiuo atžvilgiu jis nepasikeitė ir liko ištikimas tai grėsmingai epiniai mokyklai, kurią nusako žodžiai 93 metai. Anžorasas stovėjo ant akmeninių laiptų atsirėmęs alkūnė į karabino tūtą ir giliai susimastęs. Protarpiais jis krūpteldavo, lyg jį būtų siūptelėjęs vėjas. Vietose, kur plevena mirtis, kartais padvelkė ir iškilni pranašiška dvasia – jo akis bylojo apie gilų vidinį susitelkimą, iš jų žioravo lyg kokia slopinama ugnis. Staiga jis pakėlė galvą, jo šviesus plaukai atkrito atgal, nelyginant garbanos angelo lekiančio žvaigždėtoje nakties karietoje, nelyginant išdrikę liūto karčiai spindinčioje aureolėje ir anžorasą sušuko. Piliečiai, ar jūs įsivaizduojate ateitį? Šviesoje skendinčios miestų gatvės – žalio šakos prie namų slengščių, tautų brolybė. Žmonės teisingi, seneliai laimina vaikus, dabartis sutarė su praeitimi. Mąstytojams duota visiška laisvė. Niekino įsitikinimai nevaržomi, vietoj religijos dangus, vyriausiasis kunigas, pats dievas, vietoj altoriaus žmogaus sąžinė. Nebėra neapykantos, dirbtuvėse ir mokyklose brolybė, bausmė ir atpildas viešumas, darbas visiems – teisė visiems, visuotinė taika, nebėra kraujo praliejimo, nebėra karų, motinos laimingos. Pajungti materiją tai pirmas žingsnis, įgyvendinti idealą antras. Pagalvokite, kiek daug jau yra pasiekęs progresas. Kadaise pirmykštė žmonių gentys su siaubu žiūrėdavo į hidrą, šniokščiančią viršum vandenų, į ugnimis pjaudantį slibiną, į baugę oro pabaisą, grifą, erelio sparnais ir tigro nagais, į siaubingus sutvėrimus galingesnius už žmogų. Tačiau žmogus ištėsi savo žabangų šventas minties kilpas ir galų galės sugaudė pabaisas. Mes sutramdėme hidrą ir ji vadinasi garlaivis. Mes sutramdėme slibiną ir jis vadinasi garvežys – Mes beveik sutramdėme grifą, mes jau jį pagavome ir jis vadinasi orlaivis. Ta diena, kada šis prometėjo žygis bus atliktas, kada žmogaus valia galutinai pažabo savo trilypę senovės chimerą, hidrą, slibiną ir grifą, jisai pasidarys vandens, ugnies ir oro valdovu, ir kitoms gyvoms būtybėms bus tuo, kuo jam kadaise buvo dievai. Taigi drąsiau pirmin. Piliečiai, kur mes einame – į valstybę, kurios prieš akijas tos mokslas, į realybės jėgą tapusią vienintelė visuomeninė jėga, į prigimties įstatymą, kuriame pačiame glūdi pripažinimo ir pasmerkimo teisė ir kuri save įtvirtina savo akivaizdumu, į tiesos užtekėjimą, panašų į saulės užtekėjimą. Mes einame į tautų vienybę, mes einame į žmonijos vienybę. Nebebus melagingų tiesų, nebeliks parazitų. Realybė valdoma tiesos, štai mūsų tikslas. Civilizacija posėdžiaus Europos širdyje, vėliau kontinentų centre, dideliame proto parlamente. Kažkas panašaus jau yra buvę ir anksčiau. Anfiktijonų susirinkimai būdavo du kartus metuose, vieną kartą Delfose, dievų buveinėje, antrą kartą termopilose, karžygių atilsio vietoje. Nuoroda – Amfiktionai abipusę priesaiką susisaiščiusių senovės Graikijos genčių sąjungą. Genčių atstovai susirinkdavo į šventes prie kokios nors šventovės, pavyzdžiui, Apolono šventovės Delfose. Ir čia svarsydavo bendrus sąjungos reikalus, taikindavo susivaidijusius atskirus jos narius ir kitą. Nuorodos pabaiga. Turės savo amfiktionus Europa, turės savo amfiktionų žemės rutulys. Prancūzija nešioja savo iščiuose didingą ateitį. Štai ko neščias 19 amžius. Prancūzija verta užbaigti tai, kas buvo pradėta Graikijoje. Klausyk manęs, feji, šaunus darbininkė liaudė sunau, tautų sunau. Aš tave gerbiu. Taip, tu aiškiai regi ateities laikus. Taip tavo tiesa. Tu neturi nei tėvo, nei motinos feji. Savo motiną tu pasirinkai žmoniją, o tėvų teisingumą. Tau čia lemta mirti, atseit triumfuoti. Piliečiai, kad ir kas mums atsitiktų šiandien, ar mūsų laukia pralaimėjimas ar pergalį, vis tiek mes kūrėme revoliuciją. Kaip gaisrai nušviečia visą miestą, taip revoliucijos nušviečia visą žmoniją. O kokią mes revoliuciją vykdome, aš ką tik pasakiau, tiesos revoliucija. Politinių požiūrių yra tik vienas principas – žmogaus aukščiausia valdžia savo pačiam. Ši aukščiausiai valdžia manajam aš vadinasi laisvė. Tenai, kur susivienyje dvi ir daugiau tokių aukščiausių valdžių atsiranda valstybė. Tačiau šiame susivienyjime nėra jokio įsižadėjimo. Kiekviena aukščiausiai valdžia perleidžia tam tikrą savo pačios dalį visuomeniniai teisiai sudaryti. Šioji dalis yra vienoda visiems. Šitas vienodumas nuolaidų, kurias kiekvienas daro kitų naudai, vadinasi lygybė – Visuomeninė teisė yra nekas kita, kaip bendrai visų vykdoma kiekvieno teisio apsauga. Ši visų vykdoma kiekvieno teisio apsauga vadinasi brolybė. Visų šių susijungusių aukščiausių valdžių susikirtimo taškas vadinasi visuomenė.